Sura 104. El humaze Klevetnik Mek 9 ajeta Bismillahirrahmanirrahim U ime Allaha Milostivog Samilosnog Vajlul li kulli humazatil lumazah teško svakom klevetniku podrugljivcu alladhi jama'a malan wa 'addada koji blago gomila i prebrojava ga yahsabu anna malahu akhlada i misli da će ga blago njegovo besmrtnim učiniti alla la yunbadanna fil hutama a ne tako on će sigurno biti bačen u džehennem. وما أدراك ما الحطمة A znaš li ti šta je džehennem? نار الله الموقدة Vatra Allahova razbuktana, التي تطلع على الأفئدة koja će do srca dopirati. إنها عليهم مؤصدة Ona će iznad njih biti zatvorena fi amadin mumaddada plamenim stupovima zasvođena.